Alphonse Kubwimana ari mu nga bw'ivyuma niteka kuri jewe gusubira kubana namwe nshuti namwe bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio isanganiro ndabaha ikaze makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umukuru w'igihugu abona ko kutabandanya kuduza ibiciro ku bidandazwa bya nkenerwa byofasha abanyagihugu bo mu kwiyungunganya ni mu gihe ibidandazwa nk'igitoro kibandanya gukena mu bituro bitandukanye byo ngaha mu gisagara cya Bujumbura murabyumva muri ano makuru nayo inamashinga amateka na nkenguza amateka zatanguje ibikorwa byazo byo mu kwezi kwa kane amafaranga leta izokoresha mu mwaka turimo akaba ari imwe mu ngingo zizokwigwa n'inama nshingamateka Afurika nayo mu ntara eh, ya Rutana havugwa imyidogo y'abagendesha imiduga aho bavuga ko utudunduri tugabanya umuvuduko tuboneka eh, tubononera imiduga muri komine eh, ya Giharo ibidahakanwa na mustanteri w'iyo komine turabafite na karimanzira kuri uno wa gatanu ikadushikana mu ntara na komine ya Muyinga ahituyagira ku nzitizi zihanze igisata cyo kwiyungunganya kwa kenyezi idoni idoni mu kanyasangwa ikaze 向爱的路。 ndasubiye kubaramutsa ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu na esanse burabandanya kwibonekeza ku masitasiyo amwe amwe ya hano mu gisagara cya bujumbura bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu kuri sitasiyo delta iri kuri aveni moso n'abo kuri sitasiyo olexe nyakabiga muri komine mukaza bavuga ko baheruka igitoro ku munsi wa kabiri abandi nabo ngo ku munsi wa gatatu bagasaba abajejwe gutorera umuti ico kibazo ko bokora ivyo bajeje kugira ngo ico gitoro kiboneke iyo nkuru tukaza kuyigaruka ko ariko hagati aho umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye abona ko kudaduza ibiciro by'ibintu byankenerwa nk'ibitoro biri mu vyotera intege abarundi mu bikorwa vy'iterambere mu masengesho yo kuri uyu wa kane urangiza ukwezi ejo hahise umukuru w'igihugu asa asanisha iduga ry'ibiciro by'ibitoro mu bindi bihugu no mu Burundi akerekana ko Burundi bugifise agahenge tugira gute ko twakuye ko amakori kugira ngo turabe ko turakuba kigabanurira iki none ubu tuzokora bikora ikori ko atari atariha eh, nawe umuntu akiyumvira ati eh, bizogenda gute uri uri incabwenge urabona ibiba ku ugatumenya n'ingenzi bazifatanya umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye tukiri mu gisata cyo kwiyunguruza abunguruza abantu n'ibintu bakoresheje ibarabara rya Bukemba Sosumo Giharo baridoga ko utudunduri tugabanya umuvuduko dodane mu rurimi rw'igifaransa duherutse gushigwa ahari ahitwa imuzye muri komine giharo ari tunini tukabononera ingendeshwa basaba ko twosubirwamwo kugira ngo urujya n'uruza gorohe ridi nihimbazwe musitanteri wa komine giharo arahumuriza bene ingendeshwa ko utu utunenge twibonekeje twiyubakwa y'utwo tudunduri tugiye gukosorwa ni nkuru ya mugenzi wacu veniste ntirampaga izo dodane ziri ku mukuru wa zone muzi iri muri komine giharo mu ntara ya rutana zubakishijwe isima abashoferi twahasanze batumenyesheje ko izo dodane ari nini cyane maze bikabagora kurengana nk'iyi modoka yo mu bwoko bwa probox ihaciye ipakiye umuzigo ngo ntibikunda kwirengana ngo niyidapakiye. ziribonekeza no mu bagendesha amapikipiki bakoresha iryo barabara aho bamenyesha ko barengana bigoranye mu gihe baba bapakiye ngo mu kwirinda guca kuri izo dodane baca baca mu mbavu imbere y'amazu y'abantu bene ayo mazu baridoga ko abo bashoferi bahunyangira ibyo bahateye basaba ko izo dodani zosubirwamwo umaze uruja n'uruza muri iryo barabara rugasubira rukoroha mwara ukuntu za dodani bakazikora ku ruhande rwiwe Lydia Nihimbazwe mustanteri wa komine Giharo amenyesha ko izo dodani zashizeho mu ntumbero yo kugabanya amasanganya mw'ibarabara ahakanahumuriza yuko utunenge twibonekeza mu ibakwa ry'ayo madodane batuzi kandi ko vuba cane tugiye gukosorwa mu Rutana Venuste Ntirampaga radio isanganiro veniste ntirampaga tugukengurukire tuve mu rutana dukubitire mu ntara ya rumonge aho ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice cya rumonge gitaza ngo bitahagaze nk'uko abenshi babivuga konsorateri nitunga uramatari w'intara ya rumonge niwe abishikiriza akamenyesha kubu ubu ariko haraharugwa imizibukiro ku bazokogwa ko n'iyagugwa y'iryo barabara ni mu gihe haciye amezi atatu atamashini iboneka muri iryo barabara n'inkuru ya karimanzira ivugwa hariya mu ntara ya muyinga aho imico n'imigenzo hamwe n'ubukene bw'imitahe biri mu ntambamyi zinaniza abakenyezi bo muri komine n'intara ya muyinga kwitunganiza imigambi kwikeka akagaye akaba ari kimwe mu bituma benshi mu bagabo binuba ibikorwa byo kwiyungunganya by'abakenyezi babo Denise Ndaruhekere umuyobozi mwishikira mu biro byo kwabura amatari hamagarira abakenyezi kudahisha abo bubakanye imigambi barangura kugira ngo babigire babagirire icyizere omendo wayo kenshi ntibakunda kuturekurira nyine ngo twinjiremo neza baca bibaza yuko twaba tuyahombesha abo twubaka ubukene bw'umutahe no kubura umwidegenje mu kwiyungunganya ngo biracari inzitizi ku bakenyezi hariho abakenyezi umugabo adashobora gufasha n'ikintu na kimwe ugasanga nta mutahe afise kugira aronke ako gatahe ni ingorane intambamyi zozo ziracahari intambamyi za mbere ni ya mico n'imigenzo kubaha cyane umugabo ko umugabo tuzi ati niwe mutwe w'urugo hariho ikintu abagabo bishizemwo ngo umugore agusumbije tunga arakugaya abakenyezi nta mutima tugira wo kurinda gose uhomvye uco hababuka turatinya gukora ikintu kiduhombesha kuko yuhomvye umutima ntusubira kuba hamwe ingurane yo muri banki baragusaba ingwate igihugu cyacu tubayemo uradandaza haca imyaka cumi cyangwa cumi n'umwe bikanga wishinze rero kurekera umukenyezi muhira ata bundi buryo mufise bashobora gukwama rero mu kubirengera nisunze ico amarenda mumenyereze mu ibarabara arahamenyera umuntu akiributse rero ndashobora kubaka nawe akagura amabati nagira parafo nawe akagura amakaro turi umwe na denise ndaruhekeye umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari ahamagarira abubakanye gusenyera ku mugozi umwe hariho imico itoroheretse umukenyezi na cyane cyane ko hariho benshi babifata ukuntu ariko ubu nuvuga biriko biratera intambwe zo ntambamye rero kenshi zikunze kuva kubo bubakanye ukuntu umuntu aba yabifashe ariko yuguruye umutima kugurura umutwe akabona ko n'umukenyezi afise ico bukore co kunganira urugo arabikora uwo murongozi ahanura bubakanye korosha imitima mu kurengera ibijanye n'imico n'imigenzo kugira byorohe gufashanya guteza imbere ingo zabo radio isanganire muramvya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe ano makuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Rumonge abantu batatu bo kumutumba mutumba mugomere wo mu gisagara ca Rumonge bari mu minwe y'igipolisi cinyamiramabi mu Rumonge bagirizwa gufata ku nguvu umwigeme mu nyuma yo kwanka kuriha inzoga mu kirabo bari bateramiyemwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu umukoresha w'uwo mwigeme cyo kimwe n'abaharanira agateka kazina muntu bafise amakenga ko iyo dosi ishobora kunigirwa mu menshi ni mu nyuma yaho umwe muri bo akuriwe imbere y'inyamiramabi iriko iramwumviriza kuri uyu wa kane atumwa n'iyindi mirimo ihagarara inkuru ya mugenzi wacu jean Pierre Misago nk'uko bishyikirizwa n'umukoresha w'uwo mwigeme yatangaye abonye umwe muri batatu bari bashengejwe ku cyaha cyo gufata ku nguvu umukozi wiwe akuwe imbere y'inyamiramabi iri kiramwumviriza ngo yitabe igisabisho cyo kuri uyu wa kane avuga ko telefone y'umuntu atabwiwe ariyo yatanze itegeko ngo uwo muntu arekugwe akajya kugarukanwa mu nyuma ni aho yahavuye afatwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu akagarukanwa mu minwe y'igipolisi cy'inyamiramabe mu rumonge aho bagenzi we babiri bapfungiwe kuva kuri uyu wa kane umukoresha cyo kimwe n'abaharanira agateka na muntu mu rumonge bariko barakurikiranira hafi iyo dosiye bafise amakenga ko itazotera imbere barabye bariko barondera kuyivangamwo mu kuyiha iyindi ntumbero basaba ko amatohoza atahahengamiye yokorwa wagiriwe n'icyaha abihanigwe ataguca iruhande bamwe mu bize amategeko mu rumonge bavuga ko atamuntu ashobora gukura umuntu imbere y'inyamiramabi ngo agire ikindi kintu amutumye kiretse parike yonyine naho nyine igomba kwibandaniriza amatohoza kuri iyo dosiye jean Pierre Misago mu rumonge radio isanganiro Jean Pierre Misago tugukengurukire ano makuru yacu tuyabandanize mu gisata c'indero amashure ya lycée communale Gasogwe Ecofor usimbuka bihogo ibihogo ya kabiri n'ishure yisumbuye y'impunzi z'abakongomani muri komine gasogwa agiye kugira agahengwe mu kwicarika abanyeshure aho bamwe mu banyeshure bahora bicara ari batandatu ku ntebe abandi bakicara hasi urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi kafobe rwashikirije kuri uyu wa kane intebe ijana na mirongo itanu kuri rimwe kuri imwe imwe abayobozi b'ayo mashure barakenguruka ico gikorwa kije hageze kuko ngo ku ishure rya Ecofo bihigo ya kabiri abanyeshure bazoguma bicara ari batatu ku ntebe kandi nabo nyene ba bazironse Denis Nimbonera wo mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga asaba abayobozi bayo mashure kubungabunga izo ntebe n'ibindi bikoresho ni nk'uya wacu Pierre Claver Barundi i Muyinga cyane kuko abana bamwe bicara hasi hose ibirasi bimwe bimwe na Jules Ndayiragije arongoye Ecofo bihogo ya kabiri nawe nyene avuga ko iwiwe abana basangira intebe ari benshi ubu akaba yicarika batatu gusa ku ntebe twabicarika batanu batanu batandatu batandatu gushika kuri munani ariko ubu bicara ari batatu batatu ku ntebe Dominique Mbonera wo mu buyobozi bw'indero mu ntara Muyinga asaba abo bayobozi kubungabunga izo ntebe mbere n'ibindi bikoresho bitandukanye kafobu yabahaye harimo n'ibitabo Cetavere Barundi Muyinga Radio Isanganiro Pierre Claver barundi tugukengurukire tuve mu gisata cindero tubananize mu gisata c'uburimyi abarimyi bo mu ntara ya Ngozi baridoga ko ibiciro by'ibirembezo byaduze cyane ibituma babona ko bofuma bahitamwo guheba kurima ibiharage vy'ibirembegwa n'ahari byo vyimbuka cyane ibirembezo byahora bigurwa amafaranga ibihumbi bibiri bisigaye bigurwa amafaranga ibihumbi bitandatu canka renga ngo kuko aho bahora batema mu mashamba ya leta hasigaye hacungerewe cyane bivuye bishingiye ku babica babyonona nk'uko bivugwa n'abakuru b'imitumba mu biro bijeje uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi bahanura ko haguheba kurima ibirembegwa hokoreshwa ubundi buryo bworoshe bwo kwenenekesha imigozi y'igiti ku biti by'amashami abiri ni nkuru ya mugenzi wacu Apollinaire Muzagara abo barimyi bo mitumba itandukanye na cyane cyane yegereye ahari udusagara bagizwe Hanini n'abakozi ba leta, abadandaza eka n'abanyagihugu basanzwe batagira amaporo y'ibiti, bavuga ko barengewe n'ibiciro by’ibirembezo igiciro ubu ngo cagwijijwe na gatatu canke karenga aho nk'akaganda kahora ku mafaranga ibihumbi bibiri canke bibiri n'amajana atanu ubu kageze kuri bitandatu canke arenga bivanye n'aho umuntu aba ari gushingira umurima wa metero mirongo ibiri ku mirongo ibiri usivyoroshe muri iki gihe bamwe bakavuga ko bahevye abandi nabo bagiye guheba kurima ibiharage vy'ibirembegwa naho ngo vyatanga umwimbu mwiza ugereranije n'ibiharage bisanzwe Emile Bakizuramvye ajejwe gukwiragiza inyigisho mu by'uburimyi mu biro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi ahanura abarimyi kudaheba ubwo bwoko bw'ibiharage bitondera avuga ko hariho ubundi buryo bwo gushinga amahango abiri hirya no hino ukarambika ko igiti cyigishoro ukamanika ko kuri icyo gishoro imigozi rereta ibiharage ko uburyo avuga ko buzimbutse ugereranije no kurembera umurima wose baheruka igitoro ku munsi wa kabiri abandi nabo ngo bagiheruka ku munsi wa gatatu bagasaba abajeje gutorera umuti icyo kibazo kugira ibikorwa bakoze kugira ngo icyo gitoro gisubire kuboneka orunera muco kuri station delta iri kuri avenue moso iruhande ya avenue de l'université nakaze ko gutanga igitoro yaba ico mu bwoko bwa mazutu canke ica essence kareko karakogwa mu gatondo ko kuri uno wa gatanu batumenyesheje ko giheruka gutangwa ku munsi wa kabiri muri komine nyene ya Mukaza ibyo kene gibonekeje no kuri station Oirex Nyakabiga aho ujejwe iyo station Jules niyo nkuru yamenyesheje ko ubu mu ndwaro nk'iritiro ibihumbi bitanu mu gihe kare baronka iritiro ibihumbi mirongo ibiri na bitanu turashobora kuronka nko mu isomene tukaronka nk'iritiro ngira ngo nk'ibihumbi nka mirongo ibiri na bitanu ariko ubu nk'isomeye nimwe turashobora kuronka nka 5 ml hanyuma ni ukuvuga navyo nibikaca birara biheze hanyuma abakiriya bakajya barindira nk'iyindi somene ikurikira kugira ngo dusubire kuronka ibindi urumva ibitaro ntibiriko neza abakiriya bakaguma bidoga batubaza ukuntu bimeze Thierry yamuremye yunguruza abantu n'umuduga avuga ko batangazwa n'iryo kena n'inyuma y'aho ikitoro kidugirijwe sigiye gitoya kuva bataranaduza isazi bataraduza ibitoro nticaboneka kuva abo kuva n'aho bakidugirije nta nyene nticigeze kiboneka kandi caraduze umva sigihe gitoya hamwe muho igitoro cashoboye kuboneka kuri station shasha ya peteroli iri ku ijabe imbere y'isengero ya pentecote ku ibarabara pepure murundi umurongo wagera hafi y'akabare ku kwane k'umutwe ikera ry'igitoro rikaba ryagiye riribonekeza kuva n'imbere y'uko baduza ibiciro by'ibitoro kugerekereza bwa mirongo irindwi ukwezi kwa mbere n’umwaka mwaka n'ubu ico kibazo kikaba kibandanya cibonekeza ku masitasiyo atandukanye onera muco tugukengurukire nkengukiye namwe bwe mwaduteza abiri Alphonse Kubwimana yari mu buhinga bw'ivyuma tubasaba imbabazi kutunenge tubonekeje muri ano makuru shari makuto nje nabashikirije naho butaha